Ah, tá ligado, né? Novamente na sua mente. Aê, DJ Vilão, original, tá? Diretamente, restante Love Back. fortes era no pra Riviera Bandida não amarela, é uma chave na nave Eu sou maluqueiro, elegante, ela toa tá na brante não sei quente, é sem massagem Ciente que de dia a cidade é uma e de noite a cidade é outra bandida se envolve No pior fica até boba, se moscar quer tirar roupa sem limite Eu contando forte, eu cheguei ela já bola que ela posa. Mas eu sei da quebrada, eu sei calcado e não aguento e chora. Hoje que ela raja, eu maloca e ela posa. Mas eu sei da quebrada Eu sei calcado, não aguento chora E dentro da Porsche zero partindo pra era Bandida não amarela e uma chave na nave vaqueiro elegante, ela torra um na blunt no zequinte, é sem massagem. Ciente que de dia a cidade é uma, de noite a cidade é outra bandida, se assim, envolve. No peão fica até boba, se mostrar até tirar roupa sem limite, eu contando forte. Eu chique e ela raja, eu maloque ela posa. Nós é os rei da quebrada Eu sou calcado, não aguento e chora Eu chique ela raja raposa Mas eu sei da quebrada Se calgado não aguenta e chora DJ Vilão, original, tá? Diretamente, restante Love Back. back.